Մինչև ամանոր ազատամարտիկների պուրակում կտեղադրվի զովա զինծառայողների լուսանկարներով վերջին 9-րդ հուշատախտակը։ Տարին ավարտվում է, անորոշությունը շարունակվում։ Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միությունը ստեղծվել է այս տարվա փետրվարին։ Հասարակական այս կազմակերպության ամենաակնառու գործը մայրաքաղաքի ազատամարտիկների պուրակում զոհվածների լուսանկարներով հուշատախտակների տեղադրումն է։ Արդեն 8 հուշատախտակ է տեղադրվել 1080 լուսանկարով։ Մինչև տարեվերջ կտեղադրվի վերջին 9-րդ հուշատախտակը 180 լուսանկարով։ Այդ պիսով բոլոր հուշատախտակները միասին կներառ դարեն 1260 լուսանկար։ Միության տվյալներով երրորդ պատերազմում Արցախից 755 զինծառայող է զոհվել։ Բանն այն է, որ ծնողների խնդրանքով տեղադրվել են եւ այն զինծառայողների լուսանկարները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էին, չէ որ նրանք անկել են հանուն Արցախի։ Որքան էլ անհավատալի, Արցախցի բոլոր զոհվածների լուսանկարները չեն տեղ գտել հուշատախտակներում։ Որոշ ծնողներ հատկապես Խաշաթաղի ու Շահումյանի շրջաններից, որ հիմա բնակվում են Հայաստանում, չեն արձագանքել միության իրենց ворթու լուսանկարն ուղարկելու խնդրանքին։ Ոմանք էլ տարբեր պատճառներով կտրականապես դեմ են եղել զավակի լուսանկարը հուշատախտակում ներառելուն։ Ըստ միության ցուցակների այսօր Արցախում ունենք անհայտ կորած 37 զինծառայող եւ 22 քաղաքացիական անձ։ Գազམ་ագերբության ստեղծման պահից մեր առաջի խնդիրը նա եղել հստակեցնել ցուցակները, զոհվածների եւ անհայտ կորածները։ Ասեմ որ խայտարակ վիճակում ա եղել, Արմեն Ասերյան, Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախագահ հետպատերազմյան ժամանակ մենք ունեինք կատվածահար գերատեսչություններ եւ ունեինք հայտարարակ տվյալներ անճշտություն եւ այլն եւ այլն հատկապես անայտ կորածների մեջ 148 անայտ կորածի ցուցակ տվեցին մեզ զինծառայողների մասին զինծառայողների մասին մենք սկսեցինք ճշտել 148 անայտ կորածներից բարձվեց որ 68 հոգին, որից 42 հոգին ինչքան հիշում եմ, ողջ առողջ են, կեսը զորացրված, կեսը ծառայությունում են, կեսը պայեստազորից եկած արդեն զորացրվել են, տներում են։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ խայտարակ վիճակ էր 42 հոգի ողջ առողջ Վան այդ կորազների ցուցակում գրանցած ռուսին տված որ գտեք այդ մարդկանց բերեք խաղապահուժերին 20-21 հոգին էլ արդեն հողարկավորված էր բայց անհայտ կորազների ցուցակ բայց անհայտ կորազների ցուցակում էր ստացանք մի թիվ 88 կամ 86 հոգի Բոլորի հետ կապ հաստատեցինք։ Բոլոր ընտանիքների հետ։ Այնուհետև ճշտեցինք անհայտ կորած քաղաքացիների ցուցակը։ Այս ուղղությունում մենք մեծ գործ ենք ծավալել համայնքների հետ, վարչակազմի ղեկավարների հետ։ Համայնքի ղեկավարը ոնց կարա չիմանա իրենց գյուղից, իրենց համայնքից քանի ու կա զովաց, քանի ու կան այդ կորա։ Քրտնաջան ամիսուկես երկու ամսվա աշխատանքը մենք ունեցանք արդեն սկզբնական ցուցակներ հստակեցված, որի միջալոց ընդունվեց որպես պետական տվյալներ դեպք ա եղել դուռ ծեցել եմ երիտասարդ բացել է ասել եմ կներեք ես ինչան ես ինչի անայդ կորացի տունն է ասում է այդ ինչ տունն է այդ մարդն էլ ես եմ հասկանում եք ինչ աբսուրդային իրավիճակներ ա եղել անլայն կորածների նվազումը Այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ կամ արդեն աճումն են հայտնաբերել։ Հիմնականը մետա։ Կամ էլ գերի է եղել վերադարձվել։ Ցավոք սրտի ունեն քաղաքացիական մեկ անձ, որ գերի է եղել խնացաղ գյուղից, եկել է Հիմնականում մեր անհայտ կորածների թիվը նվազում է ԴՆԹ-ների նույնականացման արդյունքում։ Այստեղ նվազում է, զովազների ցուցակում ավելանում է։ Այս է ցավալի ստատիստիկան։ Գազམ་ակերպությունը զբաղվում է այն զինծառայողների ճակատագրով, ովքեր գերի են։ Ռազմագերի Գերի կարող ենք համարել, որ ադրբեջանական կողմը արդեն խոստովանել որ նման մարդ կա։ Դա գերի է համարվում։ Մնացած այլ մարդիկ մենք կասկածում ենք, որ այդ անձը գերի է, բայց հստակ տվյալ չկա հաստատված գերիներ, այն 40 հոգին են, որոնց հիմնական մասը խծաբերտն է ու բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Արցախից հաստատված գերի ներկայությամբ մենք չունենք։ Ինչ հարցեր են մտահոգում ձեր գազམ་ակերպության անդամներին։ Այդ կորածներին հիմնական խնդիրը parza օր առաջ հստակեցնել, parz դարձնել իրենց հարազատի ճակատագիրը։ Զովասների պահով ինչ կասեի։ Պետական աջակցման ծրագրերը կա, Այսինքն սոցիալական հարցով ահագին լուծումներ ստացած են։ Բնակարանների բաշխման հարցը ընթացքի մեջ է, այդ հարցում եւս հետեւողական ենք աշխատում։ Եղբայրական գերեզմանատան աշխատանքները ավարտումներ, որին ակտիվ մասնակցություն են վերակառուցման, որին ակտիվ մասնակցում ենք ու բոլոր կառույցները շահագրգիռ մեր հետ անմիջական համագործակցության ու մեր հետ անմիջական կապի մեջ են։ Զովասների ընտանիքներին ավելի շատ ուշադրություն է պետք հատկացնել հասարակ այցելելով նրանց տուն։ Մենք այս ժամանակական ընթացքում մոտ 500 ընտանիքի ենք այցելել զոհվածների։ Անմիջական ես չեմ ներգրաված են եղել նաև ուսանող կամավորներ, որոնց խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում, եւ տարբեր այլ մարդիկ, օգտագործելով նրանց ռեսուրսները, դուռ ուծեցել ենք, բացել ենք, հարցրել ենք որպիսի ցյունը, ճշտել ենք տվյալներ, ունենք հարցաշարեր մշակած, որոնց հիման վրա կարողանում ենք գնահատական տալ նրանց սոցիալ կենցաղային իրավիճակի մասին։ Հետագայում որ เป զի կապող օղակ հանդիսանանք հասարակական աջակցություն, հասարակական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիմնական անելիքը ո՞րն է լինելու 2022 թվականին։ Պլանավորել ենք, որ եկող տարվա ընթացքում այցելելու ենք հոբելյանական ծնունդներ ունեցող զոհվածների ընտանիքներին 20, 25, 30 այդպիսի 159 ընտանիք ունենք Արցախում։ Տարբեր ծրագրեր ունենք, ես չեմ ուզում մանրամասնել, հաստատվելուց հետո կխոսենք։ Դրա համար իհարկե ֆինանսական աղբյուրներ են անհրաժեշտ, որը փորձելու ենք, հովանավորներ, որ ասեմ մշտական կա չէ, բայց բարերարներ կան, որոնք ինչ որ աջակցություն ցուցաբերում են։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Տարին մոտենում է ավարտին հետպատերազմյան առաջին տարին։ Պարտության հոգեբանական դարը հետևանքները դեռ հաղթահարված չեն։ Հոգեկան ավերածությունները շատ ավելի դժվար է հաղթահարել, քան զինքի գործածը։ Դանդաղ, բայց Արցախը ոտքի է կանգնում։ Արցախից մնացած 1/4-ը։ Զավթված մեր բնակավայրերի վերադարձնելու պահանջը գոնե հանրային մակարդակով առաջվա պես ակտիվորեն չի հնչեցվում։ Բեռնի տեղահանվածների մեծ մասը հանգրվանել է Ստեփանակերտում։ Բնակչության թվի կտրուկ աճը խնդիրներ է առաջացրել քաղաքային տնտեսության կառավարման գործում։ Տեղահանվածների մի մասը չի վերադարձել Հայաստանից, քանի որ ազատ բնակվում չկա։ Thank you աննախադեպ բնակարանային շինարարություն է սկսվել Արցախում, թե մայրաքաղաքում, թե շրջաններում։ Գյուղեր են հիմնվում։ Դժվար է ասել, մարդիկ կսպասեն իրենց հերթին, թե ինքնաթիռի տոմս կգնեն։ Ինքներս մեզ չխափենք, թե ամենքս վարված ենք Արցախում մնալու ցանկությամբ։ Ի հեճուկը սակարակորթի, որ սադրանքներ են ուտում, փխրուն խաղաղությունն էլ ավելի վտանգելով։ Ժողովրդագրական պատկերը փոխվում է ոչի նպաստ մեզ։ Ցուցիչներից մեկը դպրոցներում աշակերտների հոգի թվի նվազումն է։ Ռուսական խաղապահ ուժերն այսօր մեր անվտանգության գլխավոր երաշխավորն են։ Անկամ նրանց ներկայությունը չի զսպում ադրբեջանական կողմին։ Մարտակերտում հող հերկող տրակտորիստին սպանեցին, Շուշիի տակ 22-ամյա երիտասարդին սպանեցին, ով իր գործն էր անում։ Իրանասունները պահող ճարտարցուն սպանեցին, ել չեմ խոսում վիրավորների մասին։ Գրեթե ամեն օր կրակոցներ են արձակվում սահմանային բնակավայրերի մեր դիրքերի ուղությամբ։ Դաշտերում եւ այգիներում աշխատողներին էլ չեն անտեսում։ Այդ պիսով հարցականի տակ դնելով ոչ միայն մեր ֆիզիկական, այլև բարենային անվտանգությունը։ Իհարկե, այս վիճակը գերադասելի է պատերազմից, բայց ինչու մենք շարունակ պիտի ընտրություն կատարենք վատի ու վատագույնի միջև։ Ռազմի դաշտում մեր կրած խայտարակ պարտությունը չի ավարտվել, շարունակվում է տարբեր դրսևորումներով։ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավորապես Սյունիքում տեղի ունեցողը ուղղակիորեն ներգործում է Արցախի ու Արցախցու վրա, ադրբեջանցիները մխրճվել են Սյունիքի մի հատված, դիմադրության չեն հանդիպել ու հիմա իրենց տեր են զգում։ Հայաստանյան իշխանություններն ընդամենը զարմանում են, թե ինչու ադրբեջանի քաղաքագիրտ ղեկավարը չի գնահատում իրենց քաղաքագիրտ պահվածքը եւ չի հեռանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից թե ինչի հիման վրա իշխանության համար գուցե པարզ է, ժողովրդի համար པարզ չէ։ Գորիսկապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը վերահսկում է Ադրբեջանը։ Մեր հարևաններն ավելին են ուզում բացել իրենց բնորոշմամբ Զանգեզուրի միջանցքը։ Քայլեր են արվում շուտապույտ սկսելու սահմանի գծման ու սահմանազատման գործընթացը։ Ինչ խոսք, հետևանս Արցախը ֆիզիկապես կմեկուսացվի Հայաստանից։ Հայաստանի հետ սահման չի ունենա։ Ադրբեջանի սահմանների ճանաչմամբ Հայաստանը վերջնականորեն ձեռքերը կլավանա Արցախից։ Այստեղից ամենաբարձր մակարդակով հիշեցվում է, որ մեր կարգավիճակը պիտի հստակեցվի, որ մենք մեր ապագան Ադրբեջանի հետ չենք կապում։ Մի պետության, որի նպատակը արցախցիների ցեղասպանությունն է, լավագույն դեպքում Արցախի հայաթափումը։ Լսողնով է ձերքը պիտի բռնել եւ դա պետք է անի ժողովուրդը Բարդության մի այլ դրսևորում է գերիների մի մասի մինչև այժմ Բաքվի բանտերում մնալը։ Ավելին, սահմանային բախումների հետևանքով նորերի գերվելը տասնյակ մարդկանց ճակատագրեր դեռ մնում են անհայտ։ Նրանց ծնողների, հարազատների համար պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Մեզ թվում էր անորոշությունը աստիճանաբար հետ կքաշվի եւ կիմանանք ինչ ենք անում, ինչ պիտի անենք, դեպի ուր ենք գնում։ Մինչդեռ կարծես ամեն ինչ թողնված է ինքնաղոսի, գործում ենք պահի թելադրման նկատմամբ։ Հայաստանյան ներկայիս իշխանությունները Արցախի ճակատագրի համար պատասխանատվության ծանր բեռը կարծես այլևս իրենցը չեն համարում, բավարարվելով սոցիալական օժանդակություններով ում ապավինի Արցախը։ Ինչի համար էր 1988-ի մեր պայքարը։ Պարակտիչ ուժերը հաղթանակ տոնեցին, մեզ պարտության տանելով ազատվեցին գլխացավանքից, կուշտ փորի համար ապրողների երազածն իրականացնելով։ Մենք պարտվեցինք, քանի որ միաբան չէինք։ Պարակտման դեմ հակամիջոցը միասնությունն է, որը վերագտնելու համար համարյա ոչինչ չենք անում։ Առաջին պատերազմում հաղթեցինք, քանի որ նպատակների մեջ ազնիվ էինք։ Այս ազնվությունն է մեզ պակաս ասում այսօր։ Քաղաքական ուժերը տունտունիկ են խաղում, արագ գույներ փոխում։ Խաղաղ ժամանակներում սա հանդուրժվում է, բնական համարվում, բայց վիհի եզրին գտնվողի համար աններելի շռայլություն է։ Քաղաքական իմաստնությունն ու խոհեմությունն է մեզ պակասում, ճղճիմ, նեղ անձնական շահերից վերջ կանգնելու կարողությունը կադրային քաղաքականությունը, որ մեր պետության խոցերի կողմերից էր, փոխանակ զուլալվելու ավելի պղտոր երանգներ է ստանում։ Պետական մարմիններում շարունակում են պահվել հաստիկներ, առանց որոնց կառույցը չէր փլուզվի։ Մարտիկ աշտավարձ են ստանում գրեթե ոչինչ չանելու դիմաց։ Սա երկիր պահելու միջոց է, մարդկանց այս հողում պահելու միջոց, իսկ այն ունակ կարող ուժերը, որոնք աշխատանք չեն գտնում, ում տեղը զբաղեցրել են անարժանները, նրանք չեն հեռանա կամ չեն հեռանում Երազում անգամ չի պատկերացնի, որ արցախցիներին կարելի է պարակտել։ Պարակտել են ոչ միայն դրսի ու ներսի ուժերը, այլև սոցիալական բևեռացումը, անարթարությունը, օրենքի առաջ բոլորի հավասար չլինելը։ Ոմանք երևի կասեն, մեր պարտությունը քաղաքական մեծ խաղերի հետևանք էր։ Այդ խաղերը խաղացվում էին եւ 1992-ին, եւ մենք չպարտվեցինք։ Չպարտվելու գիտությանը մենք տիրապետում ենք։ Պարտությունից հաղթանակ տանող ուղին եւս པարզ է մեզ համար։ հայ ժողովուրդը օրհասական պահերին ելքը գտնում է։ Ինչով այս պահը օրհասական չէ։ Հուսով եմ ոչամիտ ուժերը հայրենիքը կփրկեն։ Գալիք տարում 2022-ին կկտրվի նվաստացումների, պարտությունների շղթան, կբացվի արահետը, որով կքայլենք դեպի կորսված Հադրուտ, Շուշի։ Շնամու դեռևս չոչնչացրած մեր ճարտարապետական հուշարձանները կմաքրենք պեղծ հետքերից։ Պիտի քայլենք առանց հոգնելու, առանց դաթարի, եթե պահանջվի տասնյակ տարիներ։ Օրեր առաջ Ալիև կրծերը ծննդյան 60-ամյակը տոնեց հադրութում։ Լավ չէր, գետինը պատառվեր, կլաներ մեզ։ 2021-ին նոր ալիք բարձրացավ թագավարակի նորից կարանտին, նորից դիմակներ, զանազան սահմանափակումներ։ Կարանտինը, որ նոյեմբերից էր հայտարարվել մինչև դեկտեմբերի 24-ը, 3 ամսով երկարաձգվել է, սակայն ավելի մեղմ պայմաններով։ Բժիշկները հորդորում խորհուրդ են տալիս պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ կամ թեստ հանձնել։ Այդուհանդերձ շատերը չեն պատվաստվում, չնայած գրանցված ոչ քիչ մահերին։ Հաշտվել են մահվա մտքի հետ, զգուշանում են պատվաստանյութի հետագա բացասական սոցիալական ազդեցություններից, անտարբեր են իրենց առողջության նկատմամբ։ Երևի բոլորը միասին պատվաստվել թե չպատվաստվել, այս խնդիրը հարկադրանքով լուծել չի հաջողի, ինչպես չի հաջողվում պարտադրել դիմակ կրել երթուղային ավտոբուսում, խանութ մտնելիս եւ այլը։ Ինքնակամ դիմակ կրողներն ակնհայտորեն շատացել են, չնայած բաց տարածքում դիմակ կրելը պարտադիր չէ։ Իրավիճակով պայմանավորված շատացել են եւ դիմակավորները, ում դիմակն անտեսանելի է, ինչպես կորոնավիրուսը, եւ նրանք ոչ պակաս վտանգավոր են, քան թագավարակը հոգնեցուցիչ է այս դիմակահանդեսը, անգամ ձանձրալի կլիներ, եթե նող կանգ չառաջացներ սրտխառնոցի չափ։ Միմյանց եւ կյանքին շիտակ եւ ուղիղ նայելը կոգնի, ելնելու, քայլելու առաջ։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի 2021 թվականի վերջին դեկտեմբերի 28-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։